Romeine hoofdstuk 2 Daarom is daar voor jou geen verontskuldiging nie, voor jou mens wat een ander veroordeel, wie jy ook al is. Doordat jy oor een andere oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen diezelfde dinge. Ons weet dat God rechtvaardig handel wanneer hy mense wat zulke dinge doen, veroordeel. Maar jij mens wat ander veroordeel wat zulke dingen doen, en je doet het zelf. Verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Want die wat in goed doen volhard en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Lyding en benoudheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen. In die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Ewige heerlikheid, eer en vrede skenke aan elkeen wat goed doen. In die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Almal wat sonder die wet van Moses gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Nie die wat die wet hoor word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Wanneer heidene wat nie die wet het nie, tog van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Dit sal aan die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborgde dinge van die mens sal oordeel ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig. Jy, jy sê jy's 'n Jood. Jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat God jou God is. Jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is. 'n onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Jy dan wat 'n ander leer, leer jy jouself? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê 'n mens mag nie egbreek pleeg nie, pleeg jy nie egbreek nie? Jy wat 'n afskeid het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie? Jy wat jou op die wet beroem, Doen jy God nie oneer aan deur sy wette oortree nie? Inderdaad soos daar geskrywe staan. As gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Die besnydenis het waarde alleen as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesneedheid nie. As die onbesneedene die voorskrifte van die wet onderhou, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie. Ja, iemand wat kragtens sy afkoms 'n onbesnedene is, maar tog die wet onderhou, sal jouself veroordeel vir jou wat met wetvoorskrifte en besnydenis en al die wet oortree. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie. En nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is. En dit is besneedheid wat in die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God.